mwiriwe neza mwebwe mwese mukurikira radio isanganiro kazi mu makuru ya nyuma yo kuri uyu wa cumi na gatandatu nyakanga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu batandatu barakomeretse inzu nyinshi zirabomoka bivuye ku mvura irimo igihuhusi yaguye kumuhingamo kuri uyu wa kane muri komine kabezi intara ya bujumbura abantu bane nabo bamaze iminsi ku kirindiro cy'igipolisi muri komine bugenyuzi intara ya karusi mu gihe bahatswe kwicwa n'abanyagihugu bagirizwa uburozi nayo ibirasi birenga amajana abiri n'intebe zirenga amajana ane nibyo bikenewe muri komine ya giteranyi intara ya muyinga kugira umwaka w'ishuri wimirije utangure neza mukanya kanya nito nito ry'aya makuru mu buhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana nayo Alende Zire bukeye neza nije ndabashikiriza aya makuru turabahaye ikaze isanganiro inama isumba ingimba ndasubiye kuba hamwiriwe abantu batandatu barakomeretse cyane inzu zirenga mirongo irindwi zirasambuka ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ku mutumba na komine kabezi mu ntara ya bujumbura umukuru w'umutumba kabezi asabira imfashanyo abarongoye muri kino gihe avuga ko bari mu kangaratete ni inkuru ya evariste nziko banyanka iyo miryango irenga mirongo irindwi yahuye n'ibyago kuri uyu wa kane ubu isembereye mu mazu y'ababanyi atakozwe ko n'icyo gihuhuse kuri uwo mutumba nyine wa kabezi nduwimana janeta uwo bahora babana yarakomeretse aguwe ko n'ikibambazi cy'inzu atubwira ingene byagenze ukuntu byagenze umuyaga waraje umuyaga umaze kuza twaje tubona inzu itangura kusiduka inyiganga gusa turasohoka twiruka uwo mumama rero agize asohoke umuryango ucuramugwako bagumuguyeho rero yaciye akomereka mu mutwe ni mu mugenza n'umutama wiwe nyine yarakomeretse mu abo banyagihugu bari mu kangaratete basaba imfashanyo yihuta umukuru w'umutumba kabezi ndayizeye rubereto avuga ko ariko aregeranya byihuta ibyononekaye kugira abishikirize abamukurira mu ntwaro nabo basabire imfashanyo abo banyagihugu ibi ndiko ndabikora niyo mu santeri yatubwiye ko ashobora gushika mu mwanya uza kuza manicare duca tubimushikiriza kugira ngo nawe abidushikanira imbere kumbure adodore turako arico yokora yodufasha umuhanuzi wa mustanteri wa komine kabezi ajejwe iby'intwaro intwaro n'imibano aremeza ko icegeranyo c'ivyanonekaye kibashikiriye baca bakirungika ku rwego rw'intara kugira babafashe kurondera abogarukira kuri abo bahuye n'ivyago Felix Pascal Nsabimana asaba abahaye indaro abahuye n'ivyago gusabikanya nabo utwo bafise mu kurindira kwagira ababagarukira ko aha mu byo twosaba abo dufashamwo vyihuta ubwa mbere n'ibijanye n'ibifungurwa hanyuma n'ibisakazo byamazu kugira ngo abanyagihugu basubire basanure amazu yabo hanyuma tugasaba n'abanyagihugu babanyi babashikiwe n'ibyo byago kugira ngo bashobore gutanga guha indaro bagenzi babo banashobore kubafata mu mugongo na cyane cyane mu bijyanye n'ibifungurwa mu kurindira ko tudodora tukaronka icoba kiratunga iyo miryango ico gihuhusi cyo kuri uyu wa kane catumye kandi hakomereka abantu batandatu ubu bari mu bitaro vyo ngaho nyene mu Kabezi iruhande y'amazu y'abanyagihugu iyo nonekaye hanagurutse ibisakazo by'inyubakwa y'ugwaruka Centre Jeune isomero rimwe n'ibiro by’umuyobozi ku ishuri nshingiro rya Kabezi ya mbere urakoze Evariste Imiryango ijana na cumi mu miryango amajana abiri y'abari bahungiye mu kigwati c'amahoro c'inyabigina muri komine Nyanzarake intara ya Makamba iramaze gusubira mu gihugu kibanyi ca Tanzania bamwe mu bakihasigaye bavuga ko ahanini bahunga inzara mu gihe buramatari wa Makamba we avuga ko atana hamwe muri iyo ntara havugwa inzara ni ya Jean Pierre Misago amazu y'iyo miryango yasubiye mu buhungiro cyane cyane i nyarugusu mu gihugu kibanyi cya tanzania akikijwe n'ibyatsi amwe mbere aramaze gusambuka ayandi nta miryango n’amadirishya bikiriko iyo miryango yahunze ahanini inzara ivuye ku bukene bw'amatongo yo kurima ariko ngo n'ibihuha byaragiyemwo mpawe nayo kasime umusangwa akaba warongoye umutumba nyabigina nawe nyine aremera ko bahunze inzara ariko ngo yaturutse ku ruzuba je nanje ndabona yuko inzara nayo nyine nkumbure yoba yara isongera isibe ego ibihuha vyarahabaye mugabo igihuha kivuze naco kiravugwa mu mwigisho kigahera ari igihuha conyene ubu nibaze baba bamaze kugaruka iyo nzara ivugwa inyabigina gadi niyo kuri buramatari w'intara ya makamba arayihakana akavuga ko muri makamba atana hamwe hari inzara ufise amajana atatu uragura indagara inzara abana bakarabariye bukembera ukongera ukaraba inzara mu nkono abana bagashobora gufungura ubu makamba ivyo kurya n'ukuri birahari abo bavuga ko hari inzara jeni badakotera mu ntara ya makamba kubwabura amatari wa makamba abo bahunze ikigwati cy'amahoro c'inyabigina ngo nibahunguke nk'uko na bagenzi babo b'abanyenyanza benshi bamaze guhunguka ngo kandi ntawe uzomererwa nabi mu gihugu cy’amavukiro. akagabisha abasangwa ko atawohirahira ngo yisubize itongo yari yatanze ngo hubakwemwo amazu y'ico kigwati jean pierre misago imakamba radio isanganiro urakoze misago abadandaza bahora bakorera ku isoko rya jabe ngo barifuza kubona basubiye muri ico kibanza basigura ko bakora bahomba kuva aho bimuriwe mu kindi kibanza biturutse ku bikorwa byo kubaka iyo soko mu buryo bwa kijambere ivyo navyo bishobora kurangira mu kwezi kwa 11 nkuko bivugwa n'abariko barayubaka inkuru ya Karine Butoyi ikibonekeza kuri iyo soko ya jabe nuko ibikorwa byo kubaka bimaze gutera intambwe impome zigize n'amatafari n'isima harimo na bwa buryo bwa beton zisa n'iziri ko zirarangira kubakwa mu bisigaye harimo gusakara no gushira isima hasi mu tuzu two kudandarizamwo ivyo byose bishikirizwa n'uburongo ibikorwa byo kubaka n'ahatashimiye kubivugira kuri mikro ibyo bimaze kurangira ngo abazoba bahadandariza nibo bazoshiraho amakiyoske bakoreramo abayazina na isanganiro mu bahora bahakorera bashikiriza ko bakumbuye gusubira muri ivyo bibanza bagasigura ko aho bimuriwe bari ko bakora bahomba navuga ko atakarusho kahariho kubera benshi barahatakarije ibintu barahombeye twahombye abakiriya bivanye n'uko twasabagiye ntitugire bamwe bakaja hariya abandi bakaja hariya vyaciye biba ngombwa yuko abakiriya bazimagiriye niyo mpamvu gati barababuze ico dusaba nuko bodusubiza mu isoko nta bundi buzima tubona turiko turajamwo atari uko bodusubiza mu yindi soko bibahejeje iyo soko hanyuma bakayidusubiza umwe mu badandaza twavuganye yemeza ko abazwi ko bazokorera muri muri iyo soko ya jabe ahanini bamaze guhabwa amanomero twaragira amatransfere y'ibibanza turarindiye mbwa ntawe twari turonkiye ikibanza yahorana mugu bari kwaduha amanimero mashasha turarindiriye nuko cyane ndiko ndaraba mwene bariko baragira bariko bizana murindi munini bona nko mu mpera z'umwaka turashobora kwinjira isoko imana idufashije amasoko ariko asubirwamo canke n'ayandi mashasha ariko arubakwa mu gisagara cya Bujumbura nta nimwe iruzura naho bamwe mu babijejwe bari bashikirije ko hari ayazoba yuzuye muri uku kwezi kw'icenda sangwa muri sanze Guri Radio Isang tutandukire amakuru avugwa mu bijanye n'indero ibirasi birenga amajana 230 n'intebe zirenga ibihumbi 450 birakenewe mu ikomini imwe ya yagiteranye kugira bashobore gutangura neza umwaka w'ishure wimirije mu nama rukokoma yahuje abajejwe ivy'indero mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa gatanu bakaba basanze amakomine yahuye n'ingorane abajeje intwaro bagasabwa gukorana n'abarongoye amashure badasize inyuma abavyeyi kugira ngo batore n'imiburiburi inyisho kuri zimwe muri izo ngorane ni inkuru ya Dieudonne imana. mu kwitegurira umwaka w'ishuri mushasha wimirije gutangura abakora mu gisata c'indero bose mu ntara ya muyinga n'abafasha muri ico gisata bahuye ku wa gatanu kugira barabe ingwani zihanze icyo gisata abayobozi b'indero mu makomine bose bati hari ibikenewe byinshi kugira umwaka utangure neza muri komine ya giteranyi ngo ubu hakenewe kubakwa ibirasi amajana abiri na mirongo itatu na bitandatu abarimu barenga ijana na mirongo itandatu n'intebe ibihumbi bine n'amajana atandatu na zine ubusuma bwahora bwibonekeza ngo bushobora kongerekana hatagize ugikogwa kubana bana barenga ibihumbi mirongo umunani bananiwe ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro n'uw'icumi wa kera bagiye kumara umwaka bari muhira ibyo n'ibivugwa na nzigamiye emmanuel umwe mu bavyeyi barajwe ishinga n'ico kibazo akaba nawe nyine afise umwana yayobewe atabone yagiye kumujana nzigamiye emmanuel agasaba abategetsi b'igihugu ko bakoresha ububasha bafite afise kugira ngo iyo ngingo isubigwemwo kurikira Emmanuel Nzigamiye yari kuri mikro ya Dorine Ndayirorere nanjye ndafise umuhungu yananiwe n'ikibazo cy'icenda ari muhira simba niyo nja kumujyana maze kumva ko hari ibihumbi mirongo umunani barenga ntanumva ko n'uwo iwanje arimwo ikintu kibabaje cyane yanaciye numva ko muri jewe hagutse ibintu byinshi by'ingaruka z'abo bana zigiye kubaho mfashe nk'akarorero nk'icya mbere inzoya zahora zitogwa ku mayarara na kare bataronka umwanya wo kuja mu bintazi nk'ivyo mbega ubuho bigiye gucura iki ico n’ikibazo ikibazo ca mbere nibajije ica kabiri kabiri ku bahungu mbega ko hahora hari n'ubusuma abatera amakaci umuntu ariko arahita canke abakoresha ububi burenze nk'inkoho mbega ubuhoho bizogenda gute bizorenga ihaniro ko abana baje baja niyo bava mbega batazokora ivyo bobo bizoba bimeze ico ni kintu cane cane yibwo bakandika inteye umubabaro n'intuntu kose none ni mubona cokorwa kugira ngo abana ntibazahure n'ibisida mu vy'ukuri urabona abana uhereye kera bahora bananirwa nako konkuru hanyuma tukabasabira ibibanza bagasubira bakiga bagasubira bakagitora mu nyuma ariko uyu munsi aje kwicara muhira ni umwana atari naharigeza ni umwana hataragera ko ashobora kuvunagurwa n'ibintu bikomakomeye nko kwikorera ibiti n'amabuye kwikorera ibirokosima amatafari ni ukuri niyo yovuga ati ndihevye ndagiye kuvunagurika ndabe yuko noronka ubuzima uca usanga ntaragera amagufa ntaranakomera urazi namwe ngene ba bangana ico munaniro cokogwa nuko mu vy'ukuri iki kintu bogerageza bakimvira kubana na cane cane banyarucare nyene cubahiro nyakubahwa ndamuteye akamo kwe nabo bavyeyi nubwo tutari kumwe yo kwiyumvira iyi ngingo bakagerageza bakayiga neza abana ntibaje mw'ibarabara turabandanya n'ano makuru abantu bane bagizwe n'abagabo batatu n'umugore umwe bamaze iminsi barahungiye ku kirindiro c'abapolisi ku mugwa mukuru wa komine Bugenyuzi intara ya Karusi abo bantu bakaba bahunze bava ku mitumba ibiri y'iyo komine nyuma yaho bagire bicwe n'abanyagihugu bagirizwa uburozi abarongoye iyo komine bafatikanije n'abashingamateka batowe muri iyo ntara bavuga ko batanguye kugendera abanyagihugu kugira babumvishe ko bovavanura n'ingeso iyo kwihanira mu kwica bagenzi babo bakareka no kwemera ibintazi inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye abanyagihugu bane bamaze iminsi barahungiye ku gipolisi ku biro bya komine bugenyuzi intara ya karusi bakaba bahahungiye bahatswe kwicwa n'ababanyi ku mitumba ya imbogo na kabwira aho baba muri iyo komine ya bugenyuzi abanyagihugu bagizwe n'abagabo batatu hamwe n'umupfasumwe umwe bakaba bahunze inyuma yaho uwitwa kanse yohani wahonye ni bugenyuzi yiciwe ikiziga ciwe kigaturirwa n'abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yicwa yari atashe muhira mu rugo nyuma y'ikiringo cy'ukwezi yari amaze yarahungiye aho ku gipolisi ku mugwa mukuru wa komine baba bose bakaba bagiriza uburozi nk'uko bimenyeshwa n'abarongoye komine n'igipolisi kuva kuri uyu wa kabiri musanteri gakecuru sipesiyoza ari kumwe n'abashingamateka babiri batowe mu ntara ya karusi bakaba baragirishije inama abanyagihugu bo ku mutumba wa mugoboka kugacimbira intarika aho uwo mugabo ikiziga kiwe kikanaturirwa aho muri iyo nama abo bashingamateka bakaba barasabye abarongoye imitumba y'iyo komine kubashikiriza abanyagihugu muri iki gihe ngo bageramiwe no kwicwa bamashikirize amazina yabo musitanteri agasigura ko bamaze kumenyekana ngo bazoheza bikoroha kubakingira bakaba bamenyesheje ko ku mitumba mirongo ibiri n'ibiri yo muri iyo komine havugwa abanyagihugu bageramiwe no kwicwa bagirizwa uburozi musitanteri gakecuru sipesiyaze ati ni mu ntumbero yo kubakingira ngo kandi muri ayo manama tugiye kugira mu mitumba yose ko twigisha abanyagihugu ko bavanura n'ingeso yo kwihanira ngo kandi birinde kwemera ibintazi ngo ivyo bizotuma atabandi banyagihugu bicwa tumenyeshe ko abanyagihugu mirongo ibiri na babiri vyamenyekanye ko bishwe mu kiringo cya’mezi atandatu aheze mu ntara ya karusi nk'uko biri mu cegeranyo c'ibiro bijejwe gukura ibigwanisho mu ntara hamwe n'amabi ajyanye n'ibigwanisho mu ntara ya karusi ikarusi karanumiye brese pascal ku bwa radio isanganiro urakoze Pascal mu bijanye no kwinonora imitsi muri ryahiganwa mpuzamakungu rihuza abagendana ubumuga ryatanguye ku igenekerezo rya cumi kuno kwezi mu gisagara ca Rio muri Brazil umunonotsi w'u Burundi atagira ukuboko kumwe arasiganwa ku metero 1500 mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu niko bimeze Remy aza gusiganwa n'abandi banonotsi baturuka mu bihugu cumi na bibiri icyenda bikaba ari ibyo muri Afrika haza kuba ari igihe cy'isaha zitanu z'ijoro n'iminota mirongo ibiri mu masaha y'i bujumbura muri makemu yavugwa mu makungu muri Burkina Faso uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Luc Adolphe Tiao yahagaritswe kuri uyu muhingamo ku mugwa mukuru uwagadugu uwo yabaye umushikiranganje wa mbere wa nyuma ku butegetsi bwa Blaise Compaoré yaratasha avuye muri Cote d'Ivoire akaba agiye kwisigura imbere y'abajejwe kugira amatohoza ku buryo bwakoresheje jwe mu kugwanya abanyagihugu bahagurutse bagakura ku butegetsi Blaise Compaoré nayo muri Sudani y'umanuko Ishirahamwe HCR rimenyesha ko abantu barenga umuriyoni ari bo bahunze ico gihugu bivuye ku ngwano iri mu gihugu kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2013 ni mu gihe abantu bare bagere begereza miliyoni zitanu bugarijwe n'inzara idasanzwe ico gihugu rero kiri mu ngwano kuva muri kigarama mwaka wa 2013 abasirikare b'umukuru w'igihugu Salva Kiir bakaba bahanganye n'abayoboke wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangirira ariko ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abantu batandatu barakomeretse inzu nyinshi zirabomoka bivuye ku mvura irimo igihuhusi yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri komine kabezi intara ya bujumbura abantu bane nabo bamaze iminsi ku kirindiro cy'igipolisi muri komine bugenyuzi intara ya karusi mu gihe bahatswe kwicwa n'abanyagihugu babagiriza uburozi nayo ibirasi birenga amajana abiri n'intebe zirenga amajana ane nibyo bikenewe muri komine ya intara ya Muyinga kugira umwaka w'ishure wimirije gutangura utangure neza ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye aya makuru ndashimiye Eric Uwimana niwe yatumye amajwi y'abashikira amakuru mwayashikirijwe na Alain Desire Bukeyeneza mugira ijoro ryiza mwese murakoze